Un nou saló reunirà a Barcelona empreses i joves formats que busquen una oportunitat laboral. El saló es diu Jo Barcelona i és d'iniciativa privada, però compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona. Es celebrarà el 17 i 18 de febrer al Palau de Congressos i està dirigit a universitaris de tercer o quart curs o llicenciats de fa poc que es poden incorporar doncs, al mercat de treball. Els organitzadors asseguren que hi seran presents unes 80 empreses que oferiran més de 1.500 oportunitats laborals entre pràctiques i llocs de treball. L'objectiu de Jo Barcelona és a la vegada cobrir dues necessitats, la dels joves que busquen feina i la de les empreses que busquen un determinat perfil d'empleats, ha explicat Marta de Lleuder, directora general del Saló, en l'acte de presentació. Hi haurà un espai en què els responsables de recursos humans de les companyies faran entrevistes de treball, però també celebraran conferències i tallers d'orientació laboral. Els joves estan molt desorientats, estan molt ben formats acadèmicament, però no saben com connectar amb les empreses, ha explicat Lleuder. Sònia Requesens, tinent d'alcalde d'Economia de l'Ajuntament de Barcelona, ha celebrat la col·laboració público-privada en aquesta matèria. Fins fa pocs anys, les polítiques d'ocupació estaven centrades sobretot en la persona a l'atur, però ha afegit també que s'han d'enfocar en les necessitats reals de les empreses, perquè al capdavall són elles les que ofereixen els llocs de treball. Entre les empreses participants eh, figuren multinacionals com Google, Nestlé, BMW o Microsoft. Joan Ramon Alegret, director d'Educació de Microsoft Ibèrica, ha coincidit que si bé és un moment difícil per trobar feina, a vegades hi ha una, una disfunció entre les competències que demana l'empresa i la formació dels joves.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 Es va, parlar, bueno, es va donar la benvinguda al Consell de Barri, es va parlar també de la seguretat ciutadana, dels pressupostos d'aquest any, del pla de mobilitat i, dels, bueno, i també es van fer també pregs i preguntes. D'aquest tema en parlarem d'aquí uns minuts. El que també volem parlar-vos és de que Foment reprendrà les obres a la Sagrera però en dilata la fi. Les obres de construcció de l'estació de la Sagrera reprendran el pròxim 15 de març, després d'estar una llarga temporada en fase de letargia com a conseqüència de les estratos pressupostàries del govern estatal. La data és la plasmació del compromís polític que ha assolit la ministra de Foment, Anna Pastor, amb l'alcalde de la capital catalana, Xavier Trias, però que té com a contrapartida l'enèsima demora en la finalització dels treballs, que s'allargaran ben bé fins al 2019. El desbloqueig d'aquest atzucac, que es produeix després que l'ADIF hagi consignat una dotació de 255 milions d'euros per a l'actuació, una decisió que tindrà un efecte dominó sobre altres actuacions a aquest vast àmbit ferroviari que també estaven encallades. És el cas de la nova estació de Rodalies de Sant Andreu, el projecte de la qual estarà acabat d'aquí a dos mesos i que es podria posar a licitació, si tot va bé, al setembre d'aquest any. Pels veïns de la zona, les obres a la Sagrera feia dos anys que estaven aturades, un extrem que no ha confirmat però tampoc desmentit les institucions. De fet, la versió oficial no vol quantificar el retard amb l'argument que, de fet, les feines no s'han arribat a paralitzar del tot, ja que en els últims mesos s'hi ha estat fent manteniment. Hi ha, però, una dada que resulta demolidora. Durant tot el 2013 no s'ha certificat cap obra a l'estació, un extrem que revela que, més enllà de la conservació pura i dura en un any, la construcció no ha avançat ni un pam. El 15 de març, una de les primeres escomeses que tindran els operaris serà reiniciar els bombatges d'aigua del subsol d'una infraestructura que, ara com ara, presenta un aspecte desgavellat que és la viva imatge de la provisionalitat concebuda i dissenyada com la infra infraestructura capital de l'alta velocitat de Barcelona, la història de la Sagrera és equiparable a la d'un Via Crucis. El 2009, per exemple, ja es va haver de redefinir el seu model de finançament basat en plusvalues urbanístiques i que va quedar hipotecat amb l'esclat de la bombolla immobiliària. El juliol de l'any passat, i quan aturada de les obres ja era una evidència, també es va haver de repensar a, eh, de nou el gruix de l'operació, ja que Foment no podia pagar-la. Així es va començar a passar el ribot al projecte executiu per abaratir-lo en uns 70.000 milions i deixar-lo a la ratlla eh, dels 600. Una retallada que es va aconseguir a costa de suprimir escales mecàniques, un edifici de fins a 40.000 metres quadrats de sostre, una de les cinc andanes del TAP i un vestíbul, entre altres. Igualment es va acordar que es buscaria un operador privat que aportés 350 milions al pressupost de l'obra a canvi d'explotar els comerços de l'estació durant 60 anys. Sobre això, ja hi ha tres empreses que aspiren a aquesta contracta o com a mínim s'hi han interessat. Això sí, haurien posat com a condició un reinici imminent de les feines i així serà a priori les associacions de veïns dels barris limítrofs a la futura estació fa mesos que contemplen entre estupefactes i resignades l'oblit en què ha caigut el projecte. És per això que es van entrevistar amb l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, a qui van exposar les seves queixes i inquietuds. A banda d'informar-lo sobre els nous calendaris del projecte, l'alcalde els va detallar la informació que té a mà sobre el projecte i va adoptar un compromís. Si el 15 de març no s'ha reprès la construcció, ell es posarà al darrere i es posarà darrere la pancarta que mm, puguin desplegar les entitats del territori. Un teixit veïnal que va sortir lleugerament esperançat de la reunió, però que alhora també té clar que si aquesta data no veuen cap màquina treballant a la zona, es mobilitzaran. Aquestes associacions, però, no obliden que la Sagrera no és o no hauria de ser només una potent infraestructura ferroviària, sinó que darrere de l'obra hi ha una profunda operació urbanística que, de tot, al nord de la ciutat. Una transformació que es sintetitza en el gran parc lineal o els equipaments previstos a la zona zona. Més coses a comentar-vos, parlem de la Clínica Sant Jordi que ampliarà i modernitzarà les instal·lacions. L'aprovació del Pla Especial Urbanístic permet augmentar els llocs de treball d'aquest centre sanitari, així com millorar-ne els serveis. L'aprovació del Pla Espacial Urbanístic permet augmentar els llocs de treball d'aquest centre sanitari, així com millorar-ne els serveis. És un dels acords del primer plenari del districte de Sant Andreu, després de la parada estival, que en què també es va declarar el suport a la, a la vaga indefinida i a les reivindicacions dels docents de les Illes Balears. Multiplicar per 3 els llocs de treball, recuperar com a espai públic les zones verdes i recuperar la torre original com a equipament, aquestes són les millores més importants que es duran duran a terme gràcies a l'ampliació i modernització de les instal·lacions de la Clínica Sant Jordi al districte de Sant Andreu. Ara sí, ara obrim plana cultural perquè es presenta un cap de setmana ple d'activitats, ple d'actes. Entre ells doncs, parlem del Sant Andreu Teatre al SAT que estrena una obra de l'Escola de Dansa Hermínia Espejo. El Sant Andreu Teatre, al carrer Neopàtria número 54, us ofereix avui a les 9 del vespre l'estrena d'una obra de l'Escola de Dansa d'Hermínia Espejo, L'obra s'inclou dins el Festival de Teatre Amateur, Ficat al SAT. Un magnífic espectacle ple de complicitat amb llenguatge contemporani i una coreografia i música que va més enllà a mesura que avança. Les castanyoles, instrument popular que es va incloure com a ensenyament en la dansa i la música de l'Escola Bolera de Barcelona, de Barcelona al segle XIX, conflueixen per crear composicions de gran expressivitat. Doncs hem de dir que aquest espectacle de l'Escola Dansa Hermini Espejo al, al SAT tindrà una durada d'una hora amb 30, 30 minuts, una hora i mitja, i el preu és de 9 euros. Més coses a comentar-vos del Sant Andreu Teatre, doncs que us ofereix una activitat per als més petits. Es diu Gulliver, al país de Lilliput. El Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatre número 54, us ofereix a partir de demà dissabte i fins al dia 23 del mateix, bueno, d'aquest mes, la representació de l'obra Gulliver al País de Lilliput, a càrrec del Centre de Titelles de Lleida. Després de 17 anys de la seva posada en escena i de voltar pel món, ens arriba Gulliver al País de Lilliput, un clàssic del centre de Titelles de Lleida. Una història universal transformada en rondalla teatral, amb titelles, ombres i cançons. Tot un cant a la diversitat, a la bona entesa i l'amistat. Gulliver naufraga i és fet presoner pels lipipotencs. Aquests, però, estan ben esporuguits perquè en Gulliver, al seu menut país, és talment un gegant. Ell, bon gent com és, s'enguanyarà la confiança i l'amistat fins al punt d'esdevenir un autèntic heroi. Molt bé, doncs eh, recordar-vos que aquest espectacle de Gulliver al País de Lilliput es realitza al Sant Andreu Teatre i que hi haurà tres sessions aquest cap de setmana per poder seguir aquesta obra. Una serà demà, dissabte, a dos quarts de sis, l'altra diumenge amb doble sessió a les 12 del migdia i també a dos quarts de sis de la tarda. Per a tots els públics, eh, és una obra que es realitza en català i el seu preu és de 9 euros. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem tot seguit és una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem ara mateix amb més informació.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 Molt bons dies. Buenos días. Pues ayer habían diferentes temas sobre la mesa para hablar sobre este Consejo de Barrio de Sant Andreu de Palomar. Eh, mm. primero hubo la bienvenida al Consejo de Barrio y en primer lugar se habló de la seguridad ciudadana, ¿no? ¿Qué se dijo sobre este tema? Sobre este tema se, explicó un poco cuáles eran las incidencias en seguridad sobre en el barrio de Sant Andreu, que estábamos Mm, estábamos, eh, las incidencias eran inferiores al resto del ayuntamiento de, Barcelona y que en principio la seguridad era bastante buena. Más o menos lo que, lo que nos explicaron en un PowerPoint. Esta seguridad ciudadana se está llevando a cabo a través de los Mossos de Escuadra, pero también de la Guardia Urbana, ¿no? De la Guardia Urbana, sí. Lo, explicaron, lo explicaron bien, explicaron más o menos que las incidencias que había habido, que eran incidencias en cuestión de que a lo mejor te había pasado algo en el metro o te había pasado algo en el barrio, en las tiendas, algún robatorio y tal. Pero vamos, en principio más o menos era unas, una, unos datos eran bastante positivos. muy bien. También tenemos que decir que se habló de los presupuestos para este año. ¿Qué se dijo al respecto? primero se hizo una mención a la movilidad, ¿vale? Es decir, que era una cuestión muy importante, que era la, pacificación del Carrer Grande San Andreu. Se ha hecho un estudio para valorar a ver qué, qué influencia tenía el hecho de que fuera peatonal o no. El regidor ha dejado bien claro que no era nada más que un estudio preliminar, que no se iba a tomar ningún, ninguna decisión en, ese, en este orden, sino que iba a ser una cosa de saber qué incidencia tenía, que había un volumen de coches que era bastante elevado y un volumen de personas que era superior en los fines de semana era el doble que los días laborables y que se estudiarían a ver qué opciones podría haber, pero que en esta legislatura en ningún momento se, haría nada sobre la pacificación del carrer de San Grande San Andreu. Sí, porque había el tema de que se pudiera hacer peatonal, pero al final eh, parece ser que este tema mm, pues va para, largo largo, ¿no? No, no. En principio, en esta legislatura no se va a tocar, pero que el mm. estudio se está realizando mm. sobre los vados que hay, sobre la, las incidencias que tienen las cargas y descargas sobre de las tiendas. Es decir, que en principio se está valorando todas las opciones posibles para, de alguna manera, poder hacer algo, alguna mejora, si no se puede hacer la pacificación, al menos que se pudiera realizar alguna mejora para adecuar un poco la calle San Andrés desde el tramo de Malata hasta, hasta la Rambla de Faro y Puig. Mm. Eso, es, lo que, lo que explicaron. ¿Y se, habló más sobre este plan de movilidad? Sí, sí hubo varias propuestas de la Asociación de Vecinos de San Andrés de Palomar, se explicó que se diera un plazo, el regidor volvió a aclarar de que no se, de que no había plazo ninguno, sino que era simplemente un estudio. Mm. Una señora que se llama Primitiva García dijo que mm, ahora mismo habría más, problemas en el barrio de San Andrés y en calles mm, en las calles de San Andrés más importantes que lo que era la planificación de de, la calle Grande San Andreu. Blanca, por de iniciativa, eh, dijo que esto habría que explicarlo mejor en un consejo de movilidad. Más o menos, se estuvo hablando más o menos una un técnico de una empresa que ha sido contratada ha sido el que nos ha explicado todas las incidencias que podría haber y yo creo que en principio lo que se ha valorado es simplemente un estudio. ¿eh? De acuerdo. Luego sí, ¿no? Luego se habló del presupuesto para este año. Y de los presupuestos nos explicaron más o menos que además están en la página web del Ayuntamiento de Barcelona, mm. para quien los quiera ver, pero nos explicaron más o menos que había un que había habido reducciones en caso, en gastos de personal mm. y que habían subido las subvenciones un 43,55%, en un total de 1.198.834 euros, mm. que que para la vía pública, para el mantenimiento de la vía pública había destinado 485.000 euros más o menos, hmm. para mantenimiento de edificios unos 500.000 euros, en microcréditos para el barrio de la Trinidad, para poder abrir un negocio, lo que sea, que se daban, que había un presupuesto inicial de 45.000 euros que hay unas actuaciones previstas en los jardines de la Casa Bloc, pero que no saben aún muy bien lo que tienen que hacer, pero que ha destinado en principio unos 200.000 euros. Eh, ...la carretera, el carrer de Rivas que mm, se hará, será, bueno, se asfaltará de nuevo. Y la plaza de Andreu y Abelló, que también se va a urbanizar. Hay un dinero destinado para urbanizar, más o menos así a grandes rasgos. Es un poco la, lo que se va a hacer aquí a más o menos en el barrio, aparte de otras calles y tal. Es decir, en la página web tienes todo lo que los gastos que se van a hacer. De acuerdo. Recordemos que la página web del ayuntamiento es bcn.cat barra Santandreu, ¿no? Y barra presupuestos. Barra presupuestos, de acuerdo. Es decir, ahí te, viene todo el desglose de, todo Barcelona, pero luego hay un apartado donde ya te pone que va por barrios. Entonces te pone el barrio de San Andreu y allí miras miras todo lo que todo lo que te interese. Muy bien. Y luego al final pues hubo alguna intervención de algunos vecinos, ¿no? Sí, luego si preguntas, eh, el representante de la plataforma vecinal de aquí de San Andreu se quejó de la acera que estaba en la, parte de San Andreu entre gasolinera y Plazamos en Clapés, entre Paseo Santa Coloma y Plazamos en Clapés, de que eh, estaba muy deteriorada la acera porque entran los entran los, los camiones y las ambulancias al, al centro que hay en, el edificio que hay al lado de, de, de Plaza donde está lo de la diálisis. Eh, lo, de la calle lo de la calle nueva esta de Víctor Calomer que estaba cerrada mm, hoy mm, yo la he vuelto a ver la vuelto a ver abierta pero es que el problema es que han plantado la hierba mm. y los perros van allí a hacer sus necesidades y dice que eso haría estropearía la, que la hierba saliera bien vaya Mm. Eh, el señor Serrano mm, mm. explicó varios problemas que hay en las calles Segre, en la señalización del quad. Es decir, eso se ha quejado mucha gente, que el cuad de, la, de Caserna no está bien señalizado en el Paseo Santa Coloma, ni en la calle Palomar, ni en los accesos que tiene de Fernando Pessoa. Es decir, no está bien, y en el metro ya, por supuesto, que no entendemos que no haya una señalización en el, la, en el metro que indique la salida que va bien para para el centro sanitario, ¿no? Es decir, no entendemos eso. El regidor ha dicho que por más que lo habían solicitado, que no les están dando la respuesta adecuada, que seguirán seguirán trabajando en ello, trabajando en ello y, entonces eh, se ha hablado de la de la, de la estación de cercanías de San Andreu de San Andreu Condal y que esta semana tratarán de retomar a ver si en unas reuniones que hay previstas a ver si se pueden retomar las obras de de dicha estación y que si no se estudiará eh, de hacer una pasarela, mm. si Adif mm, lo permite y no se van a seguir las obras, que se hará una pasarela para mm, unir otra vez San Andreu con, con Bon Pastor y con la maquinista, porque las la personas mayores tienen que dar mucha vuelta o por Palomar o por, por, carretes, por Carrer San Adrián. Sí, porque el tema del CUAP hace tiempo que se está trabajando en ello, pero mm, es difícil no poder acceder a, a, esta zona. Es que todo el mundo está preguntando, eh, eh, eh, ¿dónde está el CUAP? Vamos a ver, si es un cuad de urgencias, es hmm. decir, yo necesito saberlo lo antes posible y verlo indicado en la calle, es decir, que yo me caiga, o mm, imagínate que te atropellan o algo en, en, la, en, la, en la, calle Torres y Baches o por ahí, hmm y tú no, veas rápido dónde está el quad. Claro, los vecinos a lo mejor aquí lo sabemos, pero a lo mejor hay gente que viene en coche que no sabe dónde está el quad. Entonces tiene que tener unas indicaciones bien y además que se vea, no que pone, pone una, los indicadores que hay, pone mm. eh, Centro Isabel Roch, me parece algo así. Eso no, nadie sabe qué es eso, ¿entiendes? Es decir, nadie lo conoce por ese nombre. Mm. Se llama quad de casernas o, centro de urgencias de casernas, que es como mm. le llama como le llama la gente, ¿me entiendes? Claro. Y después también había el tema de, lo de la estación Sant Andreu Condal, que también lleva tiempo mm, pues esperando una respuesta, ¿no? Es que es triste, es triste que una persona minusválida mm. no pueda coger el tren en San Andreu Condal. Exacto. Es decir, no hay posibilidad de que una silla de ruedas pueda bajar andenes. Eso no, no es lógico, porque si eso dices, vale, es para un año, pues bueno, oye, es para un año. Pero es que no sé, no, ahora no, no recuerdo el tiempo que llevamos, pero vamos, calculo que los dos o tres años lo llevamos con la estación así y mm. que no sabemos cuál es la fecha de terminación de, una estación como Dios manda. Entonces yo tengo que ir al aeropuerto, tengo que ir a cualquier sitio, me tengo que ir al club a coger, a coger el mm. tren, eh, una persona minusválida. Entonces, sí, sí. No, no entendemos eso. Luego, el paso de el paso que había mm, no sé si te acuerdas, de la pasarela que había de la estación que pasabas a, Buen Pastor, esa la han sacado, no se vuelve a, no se vuelve a poner. Es decir, mm. yo creo que lo suyo sería que aquí en Juan Torres mm. hicieran una pasarela mm, de estas mecánicas, de estas mecanizadas, provisional, para que la gente mayor pudiera acceder a, la maquinista sin tener que dar la vuelta andando, que tienes que hacer lo menos del orden de dos o tres kilómetros para poder llegar. De hecho, cuando estaba la regidora Gemma Mombrulla se hablaba de la estación de de Andrés Condal, o sea que esto viene de hace tiempo. Esto viene, de, hecho, ya te digo, viene de cuando empezaron las obras de, del AVE. Hmm. Eh, en, cuanto llegaron aquí a la zona de San Andreu, pues nos han dejado ahí medios aislados, medio hmm. aislados. Hmm. De acuerdo, pues señor Díaz, muchísimas gracias por atender hoy nuestros micrófonos y esperemos pues que en los próximos días vayan trabajando sobre estos temas que hemos ido diciendo, ¿no? Muchas gracias a vosotros. Va, muchas gracias. un placer, ¿vale? Vale. Venga, Venga hasta luego. Hasta luego. Molt bé, doncs això és el que ens deia aquest veí de Sant Andreu, que mm, ahir va ser, va ser present a aquest Consell de Barri de Sant Andreu de Palomar que es va celebrar el, doncs precisament a l'Auditori de Can Fabra. El que fem ara mateix, una petita pausa i atenció perquè el tema del dia és a punt de sortir a través d'aquests micròfons. Ho comentàvem en començar el programa. Foment reprendrà les obres a la Sagrera però en dilata la fi. Eh, coneguem què és el que diuen els veïns, això ho farem d'aquí a un moment, fem una pausa i tornem. en el primer que penses és en viure eternament. Si sempre t'envolten les millors i bones intencions, això és la felicitat. tan alegres dels èxits dels altres que mai desconfies de ningú si aprens a conviure amb molts veïns de dalt oblidar tots els dards enverinats felicitat Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs hem de dir que l'activitat constructora sembla que té intenció de tornar a la futura estació central de la Sagrera. Això seria el 15 de març, segons ha assegurat la ministra de Foment, Anna Pastor, a l'alcalde de Barcelona, el senyor Xavier Trias. Doncs ahir es va fer una reunió important entre la Federació d'Associacions de Vins de Barcelona, l'alcalde Trias i diferents representants d'associacions com la de Sant Andreu de Palomar, Sant Andreu Sud, Sant Andreu Nord Tramuntana, el Bon Pastor, la Maquinista, la Sagrera i la Berneda Alta. Doncs tenim a l'altra banda del fil telefònic al president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, el senyor Santi Serra. Molt bon dia. Bon dia, bon dia. Doncs explica'ns, eh, finalment s'ha posat com a data el 15 de març per poder reprendre les obres, no? Sí, eh, bé, ahir l'alcalde de Barcelona bé, no estava sol, mm. sinó que estava acompanyat doncs, de, de, de més personalitats de l'Ajuntament, mm-hmm. mm -hmm. com són, per exemple, doncs, el senyor Antoni Vives, que és el gerent de, de l'Hàbitat Urbà, mm -hmm. l'Albert Viralta, el regidor de Sant Andreu, -huh. Mm-hmm. Eh, Ramon Blasi l'Antoni Vives, que és el, el David de Turbal, de gerent del Vilalta, uh mhm. -huh. i després el director d'actuacions concertades, en Joan Llort. Bé, el, el, ens va dir que definitivament ens va assegurar que el 15 de març reiniciaria, reiniciarien les obres de l'estació de la Sagrera. Uh mhm. -huh. Esclar, ens vam quedar molt parats perquè eh, el juliol passat i sempre que hem anat dient ens han dit que les obres no estaven parades, que no estaven parades, i ahir de cop i volta ens diu que es reiniciaran, vol dir que han estat parades durant aquests dos anys. Mm. És igual, que comencin ja, que és el que nosaltres ahir anàvem a demanar i és el que alcalde de Barcelona. Mm. Doncs bé, eh, sembla ser que el dia 15 de març mm. s'iniciaran, reiniciaran les obres a l'estació de la Sagrera. Mm -hmm. I Aquest... vaig preguntar jo concretament que, si, que no no me creia, però que si era veritat i el dia 15, el dia 15 començaven que no passava res, que anien fent seguiment, perquè si comencen el dia 15, en realitat ja no poden parar. Uh mhm. -huh. Però si no comencen el dia 15, si ell era capaç de posar-se davant amb una manifestació i protestar foment a la militar. I va dir que sí, que si el dia 15 no començaven les obres, que ell estaria encapçalant la manifestació nostra, però d'una altra manera, des del despatx, no a peu de carrer. Eh? Uh mhm. -huh. Però bueno, és igual, ell es va comprometre i va dir això. Dic que les obres eh, no es pararan per una mm. senzilla raó, perquè eh, l'estació de la Sagrera està col·locada, va d'un parc, eh, d'un mar d'aigua, uh mm-hmm. -huh. d'acord? Sí. I aquest mar d'aigua es té de, doncs, de, de fer molt bé perquè l'estació no, no, no floti. Es té de fixar el terra en formigó uh -huh. i es té mm-hmm. d'anar drenant. Vol dir que en el moment que comencin a drenar, perquè tal com van drenant, mm-hmm. diàriament tenen d'anar-hi introduint 3.000 metres cúbics de terra i formigó, uh -huh. eh? perquè hi hagi una base sòlida per poder fer l'estació. Per tant, si eh, ens injecten aquests 255 milions d'euros per iniciar les obres el dia 15, vol dir que l'obra ja no s'aturarà perquè ja no es pot aturar. Clar. I si l'obra no es pot aturar, es veu que eh, l'estació aquesta de la Sagrera uh -huh. eh, té eh, tres nòvies molt importants de, eh, de, del món, d'Estats Units, de, bueno, de, de fin, molts que no es fien d'injectar diners perquè s'acabi aquesta obra faraònica que val en total 650 milions d'euros, uh -huh. doncs mm, injectaran aquests terrestres de diners per continuar l'obra i continuar els entorns i posar la lloc i fer el parc lineal i els equipaments i tot això. -huh. Saps? De per, fet... perquè és que no ens fiem ja de, de, de l'estat espanyol, aquests, aquests inversors, nosaltres, de nosaltres se'n fien, però és clar, com que nosaltres estem pendents d'aquests diners, perquè el juliol, quan vam signar amb la ministra els acords de principis per continuar les obres, per reemprendre les obres, uh mm-hmm. -huh. doncs es van injectar 165 milions d'euros. Uh mm-hmm. -huh. Diu, però, oh sorpresa, com que aquests 165 milions d'euros van anar directament d'Hisenda, o sigui, del Ministeri de Montoro, a Adif, que Adif és la gestora que fa les obres d'infraestructures i tal, resulta que ens va dir descaradament i de veritat que li van demanar a on havien anat a parar aquests diners, a Adif, i, i Adif va respondre que aquests 165 milions d'euros havien anat a parar a l'AVE de Madrid a Galícia, a l'AVE de Madrid a Extremadura i a l'aeroport de Catalunya. Uh mhm. -huh. Ens vam quedar tots atònits, parats, uh mhm. -huh. perquè veieu com són les coses. Uh mhm. -huh. Bé, eh, amb el compromís de l'alcalde de Barcelona i de Foment de que el dia 15 reprendran les obres, doncs estem bastant tranquils. Ara és veure aviam quan comencen i esperar que el dia 15 comenci, perquè també ens va posar una data de finalització. -huh. Mm. i la data de finalització és el 2019. Uh -huh. eh? O sigui, el 2019, l'estació de la Sagrera, com es va dissenyar últimament, uh mm-hmm. -huh. eh, perquè, és clar, eh, hi haurà coses que no es faran, uh mm-hmm. -huh. com és, per exemple, doncs, que si havien d'anar-hi tres plantes de pàrquing, doncs de moment només n'hi ha dues, que es deixi de fer la tercera. És que com que, imaginem-se que és el TEP, hi ha les vies, el mm. tren i la catenària, això és una alçada immensa. Uh mhm. -huh. I, és clar, entre el i el forjat del capdamunt de la catenària hi ha com dos pisos. Per tant, vol dir que el pàrquing, uh -huh. el mhm. que farien, que queda al lateral de les vies, en vez de fer forjat a la meitat, perquè hi haguin una planta més aparcament, de moment no es podrà fer perquè doncs, no hi ha diners. Més endavant sí que es farà, uh mhm. -huh. en principi no, només hi haurà una planta, en el sentit de que hi haurà un sostre molt alt. Eh? I l'altra planta no es farà. Bé, són aquestes petites minudències que en principi no fan, però que s'executarà a l'estació. Uh mhm. -huh. Li vam preguntar també de l'estació de Sant Andreu Arenal. Exacte. No, eh? Sant Andreu Comtal seria. Sant Andreu Comtal, perdó, perdó, Sant Andreu sí. Comtal. Uh mhm. -huh. I ens va dir que en un mes, un mes i mig, eh, s'acabarà l'avantprojecte d'aquesta obra, uh mhm. -huh. que, que el té un arquitecte que té d'acabar el projecte. Uh -huh. I que compten que s'iniciarà l'obra un cop aprovat i tot tirat endavant a partir del setembre. Vol dir que a partir del setembre iniciaran l'obra de l'estació de Sant Andreu Comtal i tiraran els temes endavant. Perquè si no es fa aquesta obra, hi ha mm. moltes infraestructures de, de posteriors, com és, per exemple, l'andana, el tros d'andana de l'estació i d'altres eh, estructures, que si no s'acaba això no, no, no poden tirar endavant, no poden continuar, perquè això és com, com un excalèxtic, no? com un joc que va, va posant una fitxa al costat de l'altra i, i, i, i toques una i cauen totes. Eh? Vull dir, el tema mm. és aquest, que si s'inicia el dia 15 ja no s'aturarà. I de... finalitat sí. de l'estació el 2019. De fet, el que nosaltres tenim aquí sobre la taula és que en un mes i mig s'acabarà el document que vol construir a l'estació de Sant Andreu Comtal sí. i que en sis mesos es posarien en marxa aquestes obres. Sí, sí, és això, un mes, un mes i mig, estem al mes de febrer, doncs a mhm. eh, finals de març, juny, juliol, agost, setembre, eh, octubre, sí, octubre, setembre, mhm. octubre, setembre-octubre. Però Setembre-octubre s'iniciaran les obres. En Respecte al tema que parlàvem abans de la finalització de la Sagrera, el 2000... De? El 2000 la finalització de? De l'estació de la Sagrera. Sí. Es disposa aquest any del, 2000, del 2019, això vol dir que són 3 anys més del que estava establert fins ara. No? Sí, sí, però bueno, és que ja portem des del 92, eh, que, que es havia d'acabar el 2000, el 2012, que es havia... Ah, és igual. -huh. Mm. Si ara inicien les obres, uh mhm. eh, -huh. tots els projectes tenen, eh, tenen un, uns plans d'inici i de finalitat, de finalització. Doncs si es comença el... de mm. veritat, el pla per acabar és el 2019. Eh? -huh. Mm. Esperem que s'hi comencen, com que sabem que s'hi comencen no poden aturar l'obra, -huh doncs que ja definitivament doncs que fins al, al 2019 doncs, mm. estigui l'estació llesta. Eh? Però és clar, el que ens falta és que eh, comencin les obres perquè el Ministeri de mm. Foment injecta aquests 250 milions per iniciar-les i un cop les, les obres estiguin iniciades, tots aquests inversors eh, estrangers mm. de l'exterior que volen invertir a l'estació per tot l'entorn de l'estació i tot endavant, doncs llavors sí que si veuen que les obres continuen, doncs llavors sí que injectaran aquesta resta de diner per arribar als 605 Uh -huh. 5 milions d'euros. Eh? Doncs tinc la meva companya Cristina aquí al costat, també vol fer-te unes preguntes. Com, com? Que tinc la meva companya Cristina, que també et vol fer unes preguntes. Sí, home, sí, les que vulguis. Hola, eh, Hola, bon volia dia. comentar una cosa, que, bueno, en, respecte a les associacions no? de veïns que esteu properes a, aquí a la, a, a, bueno, a la futura estació aquí de la Sagrera, que destaqueu sí. també que mm, la Sagrera no només, hauria, no només és una infraestructura ferroviària, sinó que sobretot eh, és una operació urbanística, no? Sobretot el que oh, destaqueu, tant, això és el tant, que... I molt, I molt important és que l'estació de la Sagrera eh, és, és, és, és l'estació de la Sagrera podríem dir, per, per així per dir a, a, nivell, a nivell europeu, uh mhm. -huh. l'estació de la Sagrera és la, la coordinadora, la iniciadora, el cor que pega amb l'eix mediterrani. Eh? L'eix mediterrani és el més important, la infraestructura important per, per tot l'estat espanyol i per Catalunya en particular. Uh mhm. -huh. Que això és el que és, és el batec del cor, és el nus que transforma iniciar l'eix aquest ferroviari europeu. Mm. De formes, de, parlem del territori, i el territori és que des del pont de, de Roda fins al nus de la Trinitat, uh mm-hmm. -huh. eh, ara és una llaga oberta que incomunica, eh, ja històricament, amb, amb les vies, el barri de Sant Andreu i Sant Martí, uh mm. -huh. i d'altres barris, com la, el Bon Pastor, etc., però que no, aquesta infraestructura és la que farà, que unirà perquè una gran plataforma que cobrirà uh mm-hmm. -huh. tot aquest mar de vies que hi ha des del pont de Bac de Roda fins a la Vella, uh mm-hmm. -huh. doncs és lo, aquest, aquesta, aquesta llosa serà un parc lineal, d'una banda a l'altra, amb diferents eixos de comunicació que comunicaran, per exemple, la Rambla de l'11 de setembre i Fabra i Puig amb la Rambla de Prim, que vol dir que caminant anar-te'n fins al mar, fins al fòrum, que, que, que hi haurà uns eixos viaris per sota del carrer Gran de Sant Andreu i, i del carrer Cinca, etc etc, que ens comuniqui que serà un accés també de Barcelona de vehicles cap al centre de Barcelona, cap a la serà un, un ús viari, i que aprofitarem aquest parc lineal que tindrem a damunt de les vies per fer uns grans equipaments. Mm. I aquests equipaments són escoles, són residències de dia per, per a gent gran, en fi, són, estan, estan ja en embrió, s'estan estudiant tots els projectes d'equipaments que hi poden anar-hi i hi haurà un gran parc natur... Bueno, que ja tenim una guanyadora d'arquitectura que ja han presentat uns projectes i que, en fi, la, la, el tema està molt bé. Però, és clar, ho teníem tot definit i tot col·locat damunt del paper però no podem portar a la pràctica si no s'inicien les obres. Vol dir que el, el, el cordó umbilical de, de tot aquest entorn, de tot aquest entorn de, de, dels barris, de tota aquest, aquesta gran estació, macroestació central de Barcelona, perquè Barcelona, la Sagrada Sant Andreu convertirà pràcticament amb el centre eh, neuràlgic de, de comunicacions de Barcelona, mm. a part de les línies de metros i els trens de rodalies, uh mm-hmm. -huh. doncs això serà el cordó umbilical que farà que aquesta infraestructura tan important sigui important no solament per eh, Barcelona i Catalunya, sinó hasta per la resta d'Europa, per anar cap a Europa, mm. perquè serà un eix de comunicació cap a Europa impressionant. Si ara, sense aturar-se a l'estació de la Sagrera, des de, des de Sants surt un ave cap a mm. París, de París anirà a Rotterdam. Mhm. Doncs, -huh. Doncs, eh, imagineu-vos, imagineu-vos que una estació central aquí a Sant Andreu estan previstos en, en, en 20 anys. Ho va dir-ho va dir en Vives, el tinent d'alcalde, doncs està previst que hi hagin uns 30 o milions de viatgers l'any i d'aquí 20 anys no sé si va dir uns o, o 78 o 80 milions de viatgers l'any. -huh. Imagineu-vos imagineu aquí què representa això per Barcelona, per Sant Andreu, per la Sagrera. Sí. Llavors vol dir que tots els entorns del parc aquest lineal mm. de, doncs, seran uns entorns que milloraran la infraestructura dels veïns, es podran comunicar, eh, en fi, que, que diu, serà, serà, serà bueno, una cosa magnífica. El que passa que, és clar necessitem l'inici, i l'inici és el dia 15 de març, esperem-ho, ojalà, perquè llavors sí que ja no pararem, segur, ja no pararem, perquè a més a més serem tots els veïns que farem que això ja no pari precisament deies això, no? que dèieu que mm, espereu que el dia 15 no? reinicin les, les obres, però és que si no veieu en aquesta data cap màquina treballant, començaríeu a mobilitzar-vos. No sé... Sí, sí, amb l'alcalde de Barcelona davant perquè ell mateix ho va firmar a davant de tots. Mm. Ell, va dir que, que, no? ell va dir que si el 15 de març no s'havien reprès les obres, ell sí, mateix sí, es posaria darrere pregunta, la pancarta. Aquesta no? pregunta li vaig fer jo perquè li vaig dir concretament doncs, que estàvem farts ja de tant i de tantes coses i tantes llargues i tantes mentides, uh mhm. -huh. perquè una de, una de les mentides que t'havien dit fins ara, que les obres no estaven aturades, i ahir ens va dir que les, les, les obres es reiniciarien, vol dir que estaven aturades, jo li vaig dir, com el puc creure, senyor alcalde? Mm. si sempre constantment ens ha estat mentint mentides i avui ens en acaba de dir una amb el tema aquest del reiniciar les obres. Mm -hmm. Dic, vostè n'estàs segur? Diu, sí, diu, perquè tinc molt bona relació amb la ministra de Foment, de molts anys, perquè mm. jo sóc metge i ell és metge, i a part de la política ja ens coneixíem. Uh mm-hmm. -huh. Diu, però esclar, ella sola no pot. Dic, uh mm. -huh. bueno, dic, doncs ja està. Dic, vostè és valent per si el dia 15 han començat les obres, el dia 16 manifestar-se ja junt amb nosaltres a que les obres comencin i apretar, i apretar, i apretar, i apretar, i em va dir, diu, sí, el que passa que jo no ho faré com vosaltres, no? de manifestar-me jo, em manifestaré des del despatx, des dels mitjans d'informació, des dels escrits, a la telefonia constantment, i no la deixaré ni de respirar, mm. perquè vosaltres estareu a mi al darrere meu, jo estaré al davant. Textualment és el que va dir. Molt bé, doncs eh, senyor Santi Serra, president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Palomar, moltíssimes gràcies per contactar avui amb nosaltres i esperem doncs, que aquesta aquesta data, aquesta notícia d'avui en què sortiran a tots els mitjans de comunicació que el dia 15 de març doncs es, posaran, es posaran en marxa aquestes obres de, de la Sagrera, de l'alta velocitat, doncs esperem que es faci realitat, no? Esperem-ho, esperem estem segurs. Nosaltres estarem al darrere de, a partir del dia 15 perquè mm. això no s'aturi i vaja, hem de confiar, hem de confiar perquè és que no, no podem dir res més, que confiem amb la paraula del senyor Trias. D'acord, doncs amb aquesta última frase ja ens quedem. Moltíssimes gràcies, senyor Santiserra, i ens retrobem en un altre moment. Quan vulgueu, ja ho sabeu, sempre que vulgueu estem a la vostra disposició per informar, com avui heu demanat, o, bé, ens interessen els mitjans de comunicació perquè la gent se n'enteni de, de les mogudes que hi ha al nostre barri i al nostre poble. Doncs moltes gràcies. A vosaltres, que tingueu un bon dia. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és continuar amb el nostre programa d'avui. Fem una petita pausa, res, serà mm, poc menys d'un minut per escoltar una mica de música i tornem.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 Molt bon dia. Molt bon dia. Doncs expliqueu-nos, com ha estat això? Bueno, eh, la Gordíssima ja, ja fa molts anys que està ocupada, que, està, mm. bueno, que funciona, bueno, que és un espai alliberat pel poble de Sant Andreu, uh i, i res, i ara estem, bueno, des de fa uns mesos que, que bueno, se'ns va enviar una carta en la que es demanava l'execució del desallotjament, que en principi mm. estava parat i ara és com que el procés s'ha tornat a reactivar. Llavors nosaltres avui doncs, hem organitzat unes jornades aquí, mm. a davant de la Gordíssima i a dintre, per reivindicar no, l'ús social que té aquest espai i, la, i visibilitzar els col·lectius que hi estem treballant dia a dia i tota la feina que fem aquí. Per Però quina feina realitzarà la Casa Gordisma? Doncs aquí s'hi bueno, troben diferents col·lectius, de fet uh -huh. s'hi troben uns nou col·lectius, aquests col·lectius utilitzen la casa per fer reunions, uh -huh. el, bueno, el centre social i també per, per fer activitats obertes a tot el poble de Sant Andreu. Molt bé. I des de quan hi sou? Em, em, diguéssim que aquest projecte uh -huh. eh, porta ja cinc anys aquí. Uh -huh. I avui us han, van, us han vingut a despertar? No, no, avui ens hem despertat nosaltres, <laughs> hem vingut cap aquí, hem obert el centre social per donar-li molta vida i, i fer tallers i, i obrir-lo al poble una vegada més i mm-hmm. llavors de moment està tot tranquil i, i tot molt bé. <laughs> Fa cinc anys que està, que està funcionant l'assemblea del centre social de la Gordíssima, Uh, vosaltres creieu que des de l'Ajuntament o des d'algun altre estament uh, es pugui doncs, desocupar aquesta casa? Sí, nosaltres creiem que, que no sols és la propietat privada no? qui no vol aquests espais, que també hi ha altres interessos que fan que, bueno, que, que, que, que no volen que tendim cap a una organització veïnal, sinó que ens volen doncs, més callades, més submises i més dedicades a altres coses que no sigui veure'ns, reconèixer i, mm. i treballar juntes. I llavors, hem, o sigui, nosaltres en concret, no? qui ens ha posat la denúncia és la propietat privada de l'Ajuntament, que és una família amb bastants diners, mm. eh, ai, perdó, la propietat privada, no l'Ajuntament, que és una, i, això, una família amb bastants diners que no viu ni a Barcelona, mm. i, uh mm-hmm. -huh. i, i, i, bueno, però creiem que, que el fet de que de que aquestes iniciatives d'autoorganització no surtin també des de les institucions públiques, sinó que es tendeixi molt més a l'assistencialisme, doncs això ja és un diagnòstic o una, una, no? una tendència que, que tampoc ens agrada. Uh -huh. uh, per tant, avui esteu realitzant diferents tallers, que és el que esteu fent? Ara mateix hi ha un taller que es diu Sols el poble salva el poble, uh mhm. -huh. que eh, bueno, és entorn a un text que escriu un grup per l'emancipació, uh mhm. -huh i que bueno, és un taller que, que en el que es, bueno, es reflexiona sobre l'assemblea com a òrgan sobirà dels pobles uh mm-hmm. -huh. i, i la capacitat aquesta de transformar les coses Uh mm-hmm. -huh. i la capacitat de transformar-nos en nosaltres mateixos. Molt bé. Doncs Mireia, et passo la meva companya Cristina, que té algunes preguntes a fer. Vale. Sí, hola Mireia. Eh, tot aquest hola. treball social que esteu fent i tots aquests tallers que ens comentaves, quins sí. beneficis creus que poden tenir també no, per tot el barri de... Sí. per tot el nostre barri, que és important no, també destacar també això? Jo penso que sobretot, per exemple, en el moment actual no, de crisi, que és un moment puntual de, bueno, puntual de crisi però que es va repetint al llarg de la història d'aquest sistema socioeconòmic que coneixem com a capitalisme no? i que s'anirà uh -huh. repetint en un futur també, eh, aquests espais serveixen per, pues, per pensar noves formes de funcionar, noves eh, maneres d'organitzar-nos en, les que, en les que intentem sortir d'alguna manera o, o construir d'una altra manera eh, formes en què que el poble es pugui, diguéssim... Eh, beneficiar, evidentment. Beneficiar, exacte. I, i no, bueno, no sé, és, una, és un lloc on pots trobar suport mutu per situacions que normalment patem més soles, no? com podria ser un desnonament, una, mhm. l'atur i així. Tenim un grup que es diu el Punt de Trobats Afectats per la Crisi que es dedica a fer assessorament sobre aquests temes, però alhora no vol ser un grup de suport mut on que aquesta gent vegi que no està sola davant d'aquestes situacions, sinó que és una situació general que, que en la que moltes persones s'hi han trobat en els últims anys i, i s'hi trobaran segurament en un futur i, i que pensin alternatives plegades no?, de com sortir de tot això -huh. També mhm. una mica parlant de la responsabilitat individual de cada persona de, de ser capaç ella mateixa també de pensar alternatives, perquè totes som capaces de pensar no només els polítics, no? Uh mhm. -huh. D'acord, doncs Mireia Ramoneda, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui en aquest programa i esperem -huh. doncs, que continueu continuar realitzant aquesta tasca i que a veure si la, aquesta família que ens comentaves doncs, eh, té una, doncs, a les vostres explicacions, no? Molt bé. D'acord. Moltes gràcies. Doncs fins en una bon altra ocasió. Bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb l'assemblea del centre social de la casa ocupada La Gordíssima, que es troba al centre de Sant Andreu i en concret hem parlat amb una de les seves responsables, la senyora Mireia Ramoneda. El que fem ara mateix, anem ja directament al que és la nostra habitual agenda. Molt bé, doncs comencem la nostra agenda parlant de la nau Ivanov que us ofereix aquest cap de setmana la representació d'Uborrell. Eh, la nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquest cap de setmana la representació de l'obra Ubu Rei, creat a partir de l'espontanietat i la generalitat dels intèrprets. Les diferents escenes es van succeint una rere l'altra i van imprimint una degradació en els personatges i els actors, de la mateixa manera com l'avarícia, l'afany de poder i la covardia van corroint el protagonista. Doncs de vegades absurd i grotesc, d'altres poètic i vell, és un espectacle que traspua energia en cada moment. Aquest espectacle s'emmarca dins el conveni de col·laboració de la Nau Ivanov amb el Col·legi de Teatre de Barcelona. I atenció perquè aquest espectacle, que podeu seguir aquest cap de setmana, o Borrell, eh, té una durada d'una hora amb 15 minuts, és un espectacle en català, l'entrada són 12 euros i pels amics de la Nau Ivanov amb un 50% de descompte. La venda d'entrades es pot fer fins una hora abans a taquilla i dir-vos que aquest espectacle o Borrell el podeu seguir avui i dissabte, és a dir, demà a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Ahir us, ja us ho comentava en la memòria del Bon Pastor, i és que s'ha posat inici a un projecte de participació ciutadana que precisament fa referència a aquesta memòria del Bon Pastor. El projecte de memòria del barri del Bon Pastor pretén mostrar els mm, fets més representatius de la història del barri a partir de les imatges aportades pels veïns. Aquest diumenge, entre les 10 del matí i les 2 del migdia, als jardins del carrer Sant Adrià, al costat de la font de Canaleta, s'inicia el projecte amb la recollida de les fotografies, dibuixos, documents, escrits i tot allò que pugui ser important del passat i del present del Bon Pastor. El projecte vol mostrar en algun indret emblemàtic o repartit en l'espai públic amb caràcter permanent els fets més rellevants de la història del barri. Més coses. El Centre Cultural Can Fabra us ofereix l'exposició Mont Comas. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà fins a, 27, fins a 27 de febrer l'exposició Comas, organitzada per l'Institut Josep Comas i Solà de la Trinitat Vella, a través de la figura de l'astrònom i divulgador científic Josep Comas i Solà i dels treballs dels alumnes de l'Institut que porta el seu nom, s'estableix una xarxa de connexions que ens amplia la, la nostra visió del món. Doncs podreu gaudir d'aquesta exposició eh, aquest dissabte de 10, de 10 del matí a 2 del migdia, de 4 de la tarda a 9 de la nit i el diumenge d'11 del matí a 2 del migdia. Tres apunts curts. Anem ja directament a cloure el nostre programa, parlar-vos de l'Espai Jove Garcilaso que us ofereix avui un concert. Avui a les 10 del vespre, l'Espai Jove Garcilaso us oferirà el concert de la noche del Loro i l'entrada és totalment gratuïta. Més coses, patis escolars oberts al barri, activitats de dinamització educativa a l'Escola Ignes i Iglesias, eh, ubicada al Baseig Torres i Bages 108, entrada per el carrer 5K 7595. Tindrà el seu pati obert aquest diumenge de 12 del migdia a 1 i mitja. Ahir es farà l'activitat de les arts al pati. I l'Espai 30 de la nau Ivanov us ofereix l'exposició Passejada fotogràfica per la Sagrera. L'Espai 30 de la nau Ivanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquests dies i fins al 10 de febrer una mostra col·lectiva de 20 fotògrafs que, tot coincidint amb el World Wide Photo Walk, van participar a la passejada pel barri de la Sagrera i el seu concurs. Doncs això, marxem. Nosaltres ens retrobem el proper dilluns. Que tingueu un bon cap de setmana. Adéu-siau.